Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minė, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minė liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo. Paklausykite. Antai sėjėjas įsirengė sėti. Jam besėjant dalis grūdų nukrito palei kelią, ir atskridę paukščiai juos sulėsi. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet sauliai užtekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškiečių. Erškiečiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30 teriopą grūdą, kiti 60 teriopą, treti šimteriopą. Jis dar pridėjo, kas turi ausis klausyti, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palidovai kartu su dvylika ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė – jums atiduotas Dievo karalystės lėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Ir jis paklausė, nejau nesuprantate šito palyginimo. Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas tai sėjantis žodį. Palei kelią siejamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį ateina šetonas ir išplėšia juose pasėtą į žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti, siejami tarp arškiečių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpeščiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla, tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių. 30 riopą, 60 riopą ir 100 riopą. Jėzus jiems dar sakė, argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lovą, argi neįstatyti į žibintuvą? Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Jei kas turi ausis klausyti, te klauso. Jis taip pat jiems sakė, įsidėmėkite, ką girdite. Kokius saikus eikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi. Ir vėl jis kalbėjo, Dievo karalystė panašiai į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla dyksta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tuo jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Ta pačia diena atėjus vakarui jis tarė mokiniams, irkite sieną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasijėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Draugė plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulis viesulas ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino išaukdami, Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Atbudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui, nutilk, nurimk. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam kasgi jis toks net vėjas ir marios jo klauso